skan starptautiskas kustības laulātiem pāriem Dievmātes komandas raidījums Laulība ceļš uz svētumu. Sarunas par dzīvi laulība, savstarpējiem attiecībām, laulātu pāru garīgumu. Uzdosim jautājumus un atklāsim pilnīgu laulības sakramenta bagātību. lai top slavēts Jēzus Kristus, dārgie radījumi arī Latvijā klausītāji. Ir svētdiena, 24. mārts, 8. vakara, un jūs klausāties raidījumu Laulība ceļš uz svētumu. Šodien ir eh, sestais raidījums, mūsu raidījuma trešajā sezona, un visi raidījumi šogad ir vienoti viena tematā – Euharistie misijas avots. Šo raidījumu veido un vada starptautiska katoļu kustība laulātiem pāriem Diemāts komandas, ja pasaule zināmā kā Ekipa Notre Dame, un šīs dienas raidījuma nosaukums ir Tu svēdarisi svētkus. Mums ir paties prieks eh, satikties ar jums, dargie radījuma arī Latvija klausītāji, radījuma arī Latvija ētera, un šodien, īpaši šodien, arī svētkos, šodien pupulsvētdiena, un, eh, ka jūs zināt, mūsu komanda, mūsu komanda no Vidzemes, tad šodien mēs uh, vadīsim šo raidījumu, mūsu komanda ir no dažādām pilsētām, gan no Rīgas, no Ādažiem, no Smiltenes, Pļāviņa, Madonas, un um, š, ir tā, ka šis laiks arī sakrīt ar, eh, ar laiku, kad mums uh, mūsu mazos bērnus jāliek gulēt, uh, tad uh, daži no pāriem, kurš varēs piedalīties, arī piedalīs šajā raidījumā, visi, kas būsim, dalīsimies ar to, ko mums nozīmē svēdarīt svētkus. Bet, kā jūs zināt, visas mūsu diemāts komandas tikšanās mēs sākam ar lūkšanu, tāpat arī mūsu raidījumus mēs sākam ar lūkšanu, lūksim dievmāts aizsardzību un palīdzību, lai iestājas miers Ukraina, Izraela visā pasaulē – un pateiksimies Dievam par satikšanos ar viņu. Un lai šī satikšanās ar kungu palīdz mums dzīve un mūsu ceļā. Āmen. Dargie klausītāji, šodien mēs atkal ar jums satiekamies ētera, lai parunātu aktuālas tēmas par laulību. Un šogad, kā jūs zināt no mūsu raidījumiem, šogad mēs par laulību runājam caur Euharistiju caur eharistiju, kā mūsu laulības misijas avotu. Un um, šo raidījumu tad, tad uh, pirmajā daļā mēs gribētu pārdomāt kopā ar jums, dargie klausītāji, ko tas nozīmē svētdarīt svētkus vai svētdarīt svinības. Priesteris, uh, teoloģijas profesors Romas Universitāte Fabio Rasīni savā grāmata Māksla sāk no jauna uzsver ka radīšanas ceturtajā diena, kad Dievs radīja spīdekļus, viņš to darīja nevis tādēļ, lai nošķirtu gaismu no tumsas. To viņš bija izdarījis jau pirmajā dienā. Bet lai tie, tas ir spīdekļi, ir zīmes, kas rada laiku mijas, jeb svētkus, dienas un gadus. Tad radīšanas grāmata pirmajā nodaļa 14. pants. Šķiet interesanti, ka Bībeli minēts laiku mērvienības tiek nosaukti nevis mēneši, bet laiku mijas svētki. Un vai galu gala dzīve veidojas no mēnešiem vai no svētkiem? Vai mēs dzīvojam no mēneša līdz mēnesim, vai mēs dzīvojam no svētkiem līdz svētkiem? Kā uzskata tēvs Rosīni, radīšanas grāmatas autoram nav šaubu, ka galvena mērvenība ir svētki, jo tie ir brīži, kad mēs varam svinēt Dieva darbības mūsu dzīve. Tad šeit es vēlreiz gribētu atkārtot un uzsvert šo. Svētki – Tie ir brīži, kad mēs varam svinēt Dieva darbību mūsu dzīve. Svarīgi ir pulcēties kopā, lai atcerētos to, kas jāpiemien un kas mūs veido kā individus, ģimenes, kopienas un tautas. Levītu grāmata, jeb trešajā mūzus grāmata, mēs lasam. Runā uz Izraēla dēliem un saki tiem, jums jāsvin kungas svētki sauciet uz svētkiem un sviniet. Šie ir mani svētki. Un šobrīd es gribētu palūgt arī mūsu, manas komandas biedrus, uzdot viņiem jautājumu, ko nozīme, ko jūsuprāt nozīmē svētdarīt svētkus? Nu, varbūt um, sāksim ar, ar tevi, Valter, tu esi, tu esi kopā ar mani studijā, tad varbūt nedaudz vieglāk nekā tiem, kas ir eh, pievienojušies attālināti. Uh, Ko tavuprāt nozīmē svētdarīt svētkus? Labvakar klausītāji, labvakar Rīgā, labvakar vidzemē, labvakar visā Latvijā, labvakar arī eh, aiz Latvijas robežām tiem, kas mums klausās vai ir pieslēgušies no attālāk. Jā, labs jautājums ko mums nozīmē svēt, darīt svētkus. Ja mēs skatāmies uz tādām laicīgākām lietām, svēt, darīt svētkus, mēs, protams, varam padomāt par Baltā galdauta svētkiem, citiem nacionāliem vai tautiskiem svētkiem. Mēs varam padomāt par mūsu dzimšanas dienām, jubilējām. Un caur ģimenes tradīcijām, caur uh, plašākas sabiedrības tradīcijām, caur visas tautas tradīcijām mēs arī varam paskatīties. Uh, mēs, protams, kā kristieši, kā katoļi varam paskatīties arī uz to, kā mēs svinam un svēdaram svētkus, kas ir svētā mise. Un, jā, ko, un tas, tas īstenībā ļoti dziļš jautājums, ko tad nozīmē svētdarīt svētkus. Uh, Man ļoti patika šie materiāli, ko tu pieminēji, un ļoti patika šī profesora atziņa, ka ceturtajā dienā, kad Dievs radīja pasauli, ka viņš tiešām nevis lai nošķirtu gaismu no tumsas, jo viņš to pirmajā dienā izdarīja, bet pēc tam ceturtajā dienā, lai tātad laiku mijas no, nospraustu. Un šeit ir tāds, jā, skaists, skaists piemērs, par ko padomāt. Un, jā, pirmkārt un galvenokārt droši vien katrs no mums piedomā un es personīgi par savām dzimšanas dienām, par savu tuvinieku, ģimenes bērnu dzimšanas dienām, ka tās ir un, un kā tad mēs viņas svinam un ko tad mēs daram viņās. Protams, kad mēs gribam būt kopā, mēs gribam satikties, mēs gribam atzīmēt šo laiku. Ja mēs runājam par kristīgajām svinībām, ja, šodien ir pupola svētdiena, tātad šie ir lieli svētki, ja, bet katra satikšanās ar Jēzu mums arī ir vai ir jābūt lieliem svētkiem. Katra svētdiena, katra šī atpūtas diena, kad mēs varam sanākt kopā un svinēt šos svētkus, satikt Jēzu, tas ir ļoti, ļoti skaisti. Paldies, paldies, Valter! Tad arī palūksim mūsu komandas biedrus, kuri pievienojušies attālināti. Tad Veronika, Elgar, vai, vai jūs mūs dzirdat, un jūs varētu lūdzu dalīties, ko jums nozīmē svētdarīt svētkos lūdzu. jūs, mēs jūs nedzirdam. Dargi, Labvakar, ceru, ka mūs var dzirdēt. Jā, tagad dzirdam, um, paldies. Elvīrs pieslēdzos no, eh, šobrīd no Kakavas, no Polijas. Tad mums šo, šo, šodien, šodien, šodien starptautiskais uh, raidījums, tad jūs uh, tik tālu jau esat aizceļojuši. Bet jūs esat skaista vieta, tad jūs varat arī skaisti padalīties, ko nozīmē svētdarīt svētkus jums. Jūs Varbūt man dzirdēt, neesmu droši, ka man dzird šobrīd. Dzirdam. Mēs jūs ļoti labi dzirdam. Ļoti jauki. Tā tad, jā, um, es vienkārši visu klausītāju atvainojos par tehniskām sarežģījumiem, ja tādi mēs esam iebraukuši ģimeni līdz Polijai šobrīd. Un es domāju, ar to arī mana refleksija būtu par to, um, un mūsu refleksija ar Veroniku, uh, ka man kā latvietim, viņai kā polietei, arī mūsu uh, e, diemāts komandu komandā, uh, kas esam bijuši gan Polijā, dzīvojot, gan Latvijā. Par svētkiem es teiktu, svarīgi tas, kad ir jā, šis jautājums, kas arī ir plašāk apskatīts um, saistībā ar eh, Mārta mēneša mieram tūlīt grāmatas mēneša svēto, ja, kas ir Nikolaus Melnais Briedis, ja, indiāņu eh, dziednieks no Amerikas, kurš ir evanģelizējis un darījis daudz skaistus darbus. Un ievadā par Nikolaus Melno Briedi ir skaisti rakstīts par, eh, par ticības eh, un reliģijas inkultural, inkulturalizāciju, ja, tā zina, pielāgošanu vietējām kultūrām. Ja, un arī atsaucoties uz pāvesta Franciska teikto par to, ka svarīgi, ja reliģija, lai tā būtu dzīva, ticībā, lai tā būtu dzīva, ir ja svarīgi būt saistītai ar vietējo kultūru. Ja, tas, manuprāt, arī mums jāņem to vērā saistībā, ja, lai dzīvojot Latvijā, tas kādā veidā dažādi svētki, ja, kādā veidā mūsu ja, kultūras ja, mantojums ja, saistās ar mūsu, ar mūsu ja, ticības un reliģijas pastāvēšanu. Ja, un kādā veidā tās papildina viens otru un kādā veidā nav kaut kādi muļķīgi jā, pretnostatījumi vai, vai dalījumi. Nu, manuprāt, tas būtu tiešām tādā jā, tiešām kristīgā garā jā, šos, eh, šos tiltus veidot. Jā, tā tas tāds viens aspekts jā, par, par svētkiem, jā, kādā veidā tie, jā, tie, tie, tie, tie visus var, var vienot un kādā veidā šie svētki arī atšķirās, ja šīs nianses, jā, kā, kā, kā tas ir. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, ko es vēlos iezīmēt, ir tas, tas jautājums jā, par to, kādā veidā ja, ja, kādā veidā es šos. Eh, ehm, eh, kādā veidā ja, gatavoties svētkiem un, teiksim, un šīs tradīcijas eh, veidot un, un saprast, ko mēs svinam, ja, kas ir tas, tas, tas, kas mums rada šo svētku vai svinīgumu sajūtu, kas tas, kas mums rada gaišu, pacilājošu, iedvesmojošu noskaņu. Ja? Tas nevis kā mēs kā kristieši drūmām sejām, eh, sevi šaustīgiem ejam, bet eh, mēs darām arī to, bet arī tad, kad mēs svinam, tad mēs svinam ar, no visas sirds eh, un ar, ar lielu prieku. Ehm, jā, tā kā, un tas arī ir tas, ko, manuprāt, arī kā agrīnie kristieši tik pazīt un par kuriem, jā, par viņiem brīnījās, ja citi, jā, kā jūs, jā, kā jūs esat tik, tik priecīgi, tik mierīgi, tik laipni, tik, tik labi sadzīvojat, jā, tas visi tas arī šis, šis spēja svinēt, šis spēja uh, Jā, būt, būt vienam otru, ar otru kopā, tādā priekā un būšanā. Tas varbūt tādam ievadam divas lietas par inkulturalizāciju, astībā ar kultūru un otrs. Jā, par šo jā, spēju priecāties un spēju, jā, spēju svinēt, atrast jā, šos iemeslus, kāpēc, kāpēc ir tiešām būt priecīgiem savā ikdienā. Tālūk. Paldies, paldies Elgaram par šo komentāru. Un tiešām man, man tie vārdi, tas sacītais, saskan ar to, ka kad arī mūsu materiāls, man liekas, bija šis, ka Izraēla tautai eh, bija tāds ieradums eh, sacīt, rūpēties par sabatu, un sabats eh, parūpēsies par jums. Tad ir jārūpējas par, par, par svētkiem, par svinēšanu, un tad arī svētki parūpēsies par jums. Tur jau, protams, dziļāka nozīme, ko nozīmē šis sabats. Tad es, mēs arī tā, man liekas, arī pārējiem uz uh, uz mūsu tradīciju, tad mums ir svētdiena, jā, mēs svinam svētdienu, un tā patiesība ir tā diena, kad mēs svinam svētkus, vai ne? Katru, katru nedēļu. Nu jā, tieši Tas, tā. Un, un, un interesanti bija tas, ka, ko mēs arī jums gribējām parād, padalīties, dargie klausītāji, par to, kā mēs varam apzīmēt svētdienu. Tad mēs varam apzīmēt svētdienu kā radīšanas diena, kā augšām celšanas diena, uh, svētā gara diena, baznīcas diena un kunga diena. Nu, baznīca vai kunga diena, tad, eh, tad varbūt eh, var arī apvienot. Tad arī mm, apstāsiesimies pie šiem eh, tādiem aspektiem, par šī svētdienas apzīmēšanu, bet, bet saviem komandas biedriem es dod, dodu laiku jums padomāt par tādu jautājumu, ko jums personīgi un ģimene nozīmē svinēt kunga dienu kamēr, kamēr mēs ar klausītājiem pārdomāsim šos svētdienas apzīmējumus. Tad, tad pirmais ir radīšanas diena. Tad pēc Dieva attēla svētdiena ir diena, kad mēs esam aicināti kontemplēt pasauli un izbaudīt Dieva dāvanu, negaidot neko citu, un līdz ar to atkārtot refrēnu, kas caurve visu radīšanas grāmatas pirma nodaļu. Dievs redzēja, ka tas ir labs. Augšām celšanas diena. Euharistiju var svinēt un arī svin katru dienu. Taču jau no pirmsākumiem kristīga kopiena tiek aicināta oficiāli sapulcēties, lai to svinētu svētdiena, kunga diena, ka, kā mēs to devējam kopš apusturu laikiem patiesībā. Un kristiešiem ir svētdiena ir dienu kungs, jo tajā mēs svinam Jēzus augšām celšanos. Jo augšām celšanas mēs tagad ar pupols svētdienu, kas šodien uh, Uh, misijas laikā uh, biskups Andris teica, ka pupils veidu mēs ieejam Kristus augšām celšanas noslēpuma, tad uh, svētdiena ir mūsu kristīgas ticības pamatkodols, un um, tas ir centrālais notikums. Svēta gara diena, svētdiena, kas svēta gara diena, jo arī vasarsvētku uh, diena bija svētdiena, astotas nedēļas pēc jūdu paskas, pirma diena, kad apustuļi saņima uh, svētas gara dāvanas. Baznīcas diena. Apustuliskajā vēstule Dies Domini, jeb kunga diena, svētais Jānis Pēls II raksta. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka starp daudzajām draudzes aktivitātēm neviena cita nav tik būtiska un kopienu veidojoša kā kunga dienas un viņa euharistijas svīnēšana svētdienas ka mums saka pāvests Francisks, mēs kristieši svētdienas ejam uz svēto misi, lai sastaptu augšam celšanas kungu, vai drīzāk, lai ļautu, ka mūs sastop viņš, lai uzklausītu viņa vārdu, lai paestu pie viņa galda un tādējāti kļūtu baznīca. Tas ir viņa mistiska miesa, kas dzīvo pasaulē. To jau no pirmas stundas saprata Jēzus mācekļi – Tie, kuri svinēja evharistisku satikšanos ar kungu tajā dienā, ko ebreji sauca par nedēļas pirmo dienu, bet romieši par saules dienu. Jo todien Jēzus bija augšām cēlis no mīrošiem un parādījis mācekļiem, ar tiem sarunādams, kopīgi aizdams un dodams tiem svētu garu. Svētā gara liela izliešanas vasaras svētkus notika svētdiena, 15. diena pēc Jēzus augšām celšanas. Šo iemeslu dēļ svētdiena mums ir svētā diena – ko svēdara evaharistijas svinēšana, kunga dzīva klātbūtne mūsu vidu un mūsu labā. Tātad tieši svēta mise padara svētdienu kristīgu. Kristīga svētdienas centrs ir mise. Kas gan kristiešiem ir svētdiena, kura trūks satikšanas ar kungu? Tad, um, dargie komandas biedri, tad šo, šobrīd uh, Valters un uh, Elgars, tad jautājums jums – ko jums personīgi un jūsu ģimene nozīmē svinēt kunga dienu? Uh, ah, Arsenī, labs jautājums. Uh, katra svētdiena jau, protams, mazliet atšķirās, bet eh, ņemot vērā, ka mums uh, ir mazie bērni, tad tomēr viņas ir diezgan vienveidīgas tās, tās svētdienas, jāsaka tā, bet uh, protams, kad eh, mums svinēt svētdienu nozīmē, ka mēs visi esam kopā, mēs neejam darbos, mēs esam eh, atpūtā, tas ir pirmais. Mēs visi apsēžamies pie brokastu galda, mēs visi varam pasvētīt ēdienu un, un priecāties par to un izbaudīt to, un, eh, protams, kā, kā arī materiālos un kā tu lasīji, kā tu teici, sa, sastapt kungu, sastapt Jēzu, doties uz uh, misi, tas, tas, tas arī ir svarīga un pat, pati svarīgākā centrālā svētdienas sastāvdaļa, kurā mēs tad, eh, un, un cik tas ļoti skaisti materiālos ir pateikts un kā tu nolasīji, un kā, ka mēs varam satikt kungu, ja, eh, tiksim, mē, kungs satiks mūsu baznīcā, tad, kad svinēs svēto misi, kad uh, būs priesters uh, celebrēs, un uh, tas ir mūsu ticības un mūsu pamatakmens, un, un šī satikšanās uh, viņa nāk ar, ar, ar, ar izpratni un ar izjūtu, gan ar prāti, gan ar sirdi, es domāju, un uh, tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, mēs ejam arī uz svēto misiju un mēs ņemam līdz bērnus, lai bērni arī iemācās šo ticības ceļu, pievienojās mums un uh, cerams iet arī ticības ceļu savā dzīvē uz priekšu. Paldies, paldies, Elgar. Tā mēs mēģinām pieslēgties tāliem zemēm. Elgar, gaidam tavu komentāru. Mhm. Jā, dzirdu. Paldies, Valter, par tām pārdomām. Es, es tieši uz tā paša viņa labprāt turpinātu. Jāsako, tas, jā, šis, un es iespējams centīšos vēlētos jā, iedrošināt arī tos rādījumu arī klausītājus, kam arī ir mazi bērni un pusauģi bērni un dažādi vecuma bērni, ar kuriem jā, šis ir Ja, šis papildus, tātad vienas puses, ja, šis piemēra rādīšana, eh, ja, gan ikdienā, gan īpaši svētdienā, vai arī piemēra rādīšana, kas tad ir tas, ko mēs ja, darām, kā mēs svinam ja, šo, ja, šo svētdienu. Un, eh, un es negribētu nekādā veidā to idealizēt, sakot to, ka lūk, viss sanāk skaisti un kā pa diedziņu. Es domāju, ka svarīgi arī ir eh, runāt un pieminēt un, un, un dalīties arī ar to, Eh, kā tas nereti ir arī kā izaicinājums. Ja? Bet caur tiem izaicinājumiem tomēr tik un tā vēlos iedrošināt visus klausītājus, kam ir, kam ir bērni dažādos vecumos, ja? un kas iet ja, cauri dažādām ja, šīm dilemām, ar ko saistās ja, šie bērni ievadīšana ticībā, eh, uzturēšana ticībā, jā, tāda jā, dzīve, jā, šīs pasaulīgās un eh, garīgās dzīves savīšana kopā. Jā, jā, un skaidrs, ka pasaulē un, un valstī Latvijā dzīvojas jā, salīnoši, jā, salīnoši Ja? Statistiski zinām, ir salīdzinoši maz kristiešu, ja? un, un noteikti viss, kam ir, e, nu, varbūt izņemot tos, kam bērni mācās katoļu gimnāzijā vai, vai, vai tāda regulāra saskaršanās ar citiem bērniem, ja tā teiksim, parastā skolā, vai nu tās būtu vai nu Jālgavā, Daugopilī, Smiltenē vai e, Jūrmalā vai Rīgā, vai ne, protams, ir šī saskaršanās ar to, ka, ja kāds, ja jūsu bērni kā ja, kristīgā ģimenē auguši bērni ir absolūts mazākums, nu tā tas ir vienkārši šobrīd, un tas ir šis, šis izaicinājums un šis, šī uh, iespēja vienlaikus būt ar šiem bērniem un, un, un, un ja, nedēļu no nedēļas un svētdienu no svētdienas ja, to ja, svinēt un šo piemēru rādīt. Un varbūt ja, pilienu pa pilienam mēģināt atstāt viņu ja, prātos un pārdomās, to, kādā veidā tas ir, kādā veidā mēs to izdzīvojam, ja, pārdzīvojam, uh, kādā veidā mēs to svinam, kā mēs to priecājamies, ja, ko tas nozīmē, eh, ja pārunāt ja, gan, gan, gan svētdienas uh, mises, eh, mises eh, eh, evaņģēlīja un, un, un svēto rakstu tekstus, gan vispār, teiksim, braucot uz misiju un no misijas, pārdomāt un pārunāt ar bērniem mašīnā šos jautājumus. Ja mūsu ģimenē ir četri bērni vecumā no 1 līdz 12 gadiem, tad tas ir dažkārt nereti izaicinājums, arī šī braukšana uz misiju. Jā, šī dažkārt sajūta par to, ka mēs vēlamies svinēt, bet Eh, bet, bet, bet, bet šī sajūta visu laikā, ka mēs sākam traucēt citiem, tāpēc ka bērni ja, eh, ja, rada <laughs> dažādu veidu aktivitātes un skaņas un viss pārējais. Tā kā, um, mūsu ja, gadījumā, ja, gan smiltenes draudzē, kur mēs visbiežāk esam svētdienās, ja, kurā ir diezgan daudz bērnu, uh, Jā, ir absolūti saprotoši un, un jauki ja šī noskaņa. Un, un arī Valmīras eh, draugzē, kur mēs ik pa laikam arī aizbraucam svētdienās, kur ir arī lieliski tas, ka ir iekārta atsevišķi bērniem istabiņa ehm, jā, uz balkona. Tas ziņā, ka viņi var līdzdalīt, dalī, piedalīties misē un vienlaikus jā, nav šis uztraukums to, ka lūk, viņi rada kaut kādas skaņas vispārējais. Ja to tas arī rada šo iespēju mums kā vecākiem arī svinēt un izbaudīt arī šo klātbūtni tajā. Tā kā kopsavilkot varētu teikt, ja šī tāda ja, ja, e, svētdienas ja, e, svinēšana, izsvinēšana e, ar bērniem, rādot piemēru bērniem, ir tāds, ir tāds diezgan um, ja, izaicinājums pilns ceļš, kurā mēs nezinām, ja, kā, tas, kā tas veiksies. Mums nav nekādas garantijas to, kādā veidā šī mūsu audzināšana būs. Mēs varam censties ar visu savu mm, sirdi un, un dvēseli un, un, un, un uh, apņemšanos, ja, mēģināt viņiem atstāt, rādīt šo piemēru, uh, Ehm, lai, lai, lai caur dažādām dzīves pieredzēm viņiem būtu klāt, atgriezties, domājot, jā, bet šis, šis svētdienas ģimenē, ja tas bija kaut kas varbūt īpašs, jā, un, un, un, un kaut kas, kaut kas brīnumains, un, un šī Dieva klātbūtne e, tajā. Tā kā caur grūtībām un caur arī ikdienišķinumu, ko Valters arī raksturoja, kas jā, dažkārt šķiet varbūt vienmuļš, ir kaut kas tāds, varbūt caur to visu mēs šis, ehm, šis skaistais un svarīgais, ko mēs vēlamies viņam nodot un atstāt, uh, ja, un, eh, un, un, un caur šiem svētkiem audzināt viņus par krietniem cilvēkiem. Tāds mans pārdoms par šo. Paldies! Paldies, paldies Elgaram, paldies Valteram. Um, patiesībā jūs, um, eh, man ir komentārs, man uh, Valters uh, aizkadra prasa, ka kāds ir, uh, ka, ka, ka tu, ko tev nozīmē uh, svinēt uh, kunga dienu, ko nozīmē šie, šie svētki. Uh, Uh, bet jūs uh, abi divi ir um, patiesībā atbildējat uz, uz jautājumu, ko, ko es gribēju pateikt, ka man liekas, ka vissvarīgākais ir uh, būt kopā. Tas uh, kopie, nu, tāds kopienas uh, sajūtas, pirmkārt uh, kopiena, kā būt kopā, kā ģimenei, būt, uh, tā kā Valters jāteica, piecelties no rīta, uh, brokastu galtu, būt kopā, e, sveitīt ēdienu, pēc tam braukt kopā uz baznīcu un e, būt arī tālāk kopā gan sava ģimene, gan arī citiem cilvēkiem. Man liekas, tas, e, tas aspekts, sveidienas aspekts būt kopā ar baznīcu, būt kopā ar kungu, Un tā kā materiāls bija, nu, tas, tas patiesībā liek aizdomāties. Nevis vienkārši tā kā satikt kundu, bet satikt kungu, bet dot iespēju kungam satikties ar mums, jā, tad do, dot šo iespēju. Un, um, bet es arī atceros, um, es tik neatceros, vai tā bija uh, vai, vai, vai kāda mise pārdomas homīlie vai, vai kāds priestars pateica, vai es kaut kur lasīju, un uh, tur bija tāds uzdots jautājums – Bet kā jūs, um, tur bija par svētdienas svinēšanu bet, uh, un par svētkiem, bet kā jūs ejat uz svētkiem? Es mīlu, jums kāds, bet arī, vai kāds, uh, eh, kā jūs iet ciemos, ne svētkas, bet ciemos. Nu kā, jūs skaisti saģērbaties, jā, jūs sagatavojaties, jums ir dāvanas vai, vai, vai jūs kaut ko uztaisiet um, garšīgu paēst. Un jūs iet ciemos. Jā, esam eh, superīgs noskaņojums, uh, par, par noskaņojums Elgars uh, runāja, uh, Un tad bija jautājums, a, kā jūs ejat uz uh, svētdienu uz misi? Vai jums arī tāpat, jūs ejat, jūs patiesībā ejat pie kunga ciemos, lai, lai uh, satiktos ar viņu, galds jau uzklāts, tur ir sagatavots galds, viss ir gatavs. Uh, un uh, šo ēdienu nevar uh, nekas cits uh, aiz, uh, aizstāt, jā, evharisti, evharisti neko citu mēs nevaram aizstāt. Un, uh, un tad, tad, tad man tas, tas pārdomas vai tas lasītais uh, lika aizdomāties, jā, tiešām, kā es eju. Vai es vienkārši tā, tā ka tā atkal jāiet atkal svētdiena, vai tomēr es eju ciemos pie kunga, lai satiktos, lai būtu kopā ar savu ģimeni, kopā, un kopā ar kungu, un kopā ar baznīcu, kopā ar citiem, ar brāļiem un māsam, jo mēs veidojam šo baznīcu. Mēs neviens cits, ja mēs neveidosim šo baznīcu, tas, tas man liekas, tas, tas arī kaut kur paliks, paliks kaut kādā, vai paliks tajā baznīca, vai paliks tajā ģimene, bet neies, neies ārpus. Bet ja mēs, kad mēs runājam par, par misiju, par evharistiju, ka misija savot, ka misija mums iet tautā. Mums iet, lai dalītos ar savu pieredzi vai pieredzi ne tikai varbūt dalīties, bet varbūt ar savu piemēru būt, nu, evanģelizēt cilvēkus. Evanģelizēt un stāstīt par, par, par Dieva brīnumiem, mūsu dzīvi un citu dzīvi. Nu tā, tādas ir tādas manas pārdomas. Paldies, Arsenī, ka tu padalījies. Man lika aizdomāties, jā, ņemot vērā, ka mēs, mūsu, mūsu komanda ir izteiktā eh, tāda, nu, varētu teikt, bērnu uh, komanda, ja, jo mums mazākie ir viengadīgie, ja, un, un, un lielākie, kā dzirdējām, ir, ir, ir Helgaram ar Veroniku ir 12-gadīgais, un uh, ir jau tā, ka, teiksim, es no savas bērnības atceros, kad uh, kaut kādā ziņā mazs būdams, ja tu esi katoļu ģimenē, tevi vienkārši mamma, vecmāma paņem pie rokas un aizved uz baznīcu, un tev nav liela saprašana par un ap to, kas tur notiek, kāpēc tu ej, uh, Eh, ja tas vēl bija padomju gados, tad vispār par to daudz nevarēja runāt un nevarēja dalīties. Un varbūt arī vecākiem, vecvecākiem tā, teiksim, tā tāda, kā lai saka, akadēmiskā eh, izglītība, zināšanas bija netik, netik plašas, kā bija tā prakse un tā, tā ticība un tā sirds mīlestība. Un, un te es domāju, jā, mums svarīgi ir arī uh, to svētku svinēšanu un došanos pie kunga, uh, es, es gribētu teikt, pēc iespējas e, labvēlīgāk un pareizāk iedot mūsu bērniem, lai, protams, nenonāk tādā galējībā, kad, teiksim, bērns tiek, tiek piespiedu kārtā aizvests e, uz baznīcu, viņš tur sarūdzis un dusmīgs un neapmierināts nosēž tur stundu, jā, un saka, ko man te darīt, man ir garlaicīgi, es kaut ko gribu, vai viedierīci, vai vēl kaut ko, vai skriet ārā. Uh, un, uh, jā, tas, tas, tas arī ir viena, viena, viens liels aspekts, ko mums ģimenēm padomāt, kā mēs, kā mēs, varam, kā mēs varam svinēt svētkus un kā bērni var piedalīties šajā svinēšanā un kad viņiem iedot to sapratni un, un, un to aicinājumu un to, to, to došanos. Bet, uh, protams, kad mēs uh, kaut kādā ziņā arī esam apgrūtināti un mēs nevaram tik dziļi un, un, un, un tik... Uh, nu, jā, tik dziļi, varētu teikt, piedalīties uh, svētajā misē, ja mums ir uh, aktīvi mazi bērni, kam rokas kājas iet pa gaisu vai, vai grib skriet vai kāp pa trepēm augšā lejā. Taču es domāju, ka tas ir daudz vairāk kā palikt mājās un uh, jebkādā gadījumā satikt kungu, uh, jā, tā vēlme vien jau ir ko vērta. Tāpēc es arī jā, gribu uzrunāt tās ģimenes, tos vecākus, kam ir mazi bērni, kad jā, ejam, dodamies, un mēs, mēs viens otru, protams, saprotam, un es domāju, ka tie gan jaunie, gan vecie cilvēki, kas ir apkārt un bez bērniem, viņi tomēr patiesībā arī saprot, jo viņi arī ir bijuši mazi, mazi vai viņiem ir bijuši mazi, un jā, kaut kā tā. Paldies, paldies Valter, paldies eh, Elgar par eh, pārdomam. Dargie klausītāji, eh, neliela muzikāla pauze, dziesma ar nosaukumu Holiday, jeb svēta diena. Centīsimies, jā, mēs mēģināsim, mēģināsim palaist. Jā, tad uh, neliela muzikāla pauze un tad turpināsim mūsu raidījumu. Seventh day. stay amor. jūs klausoties raidījumu Laulība ceļš uz svētumu. Pirms eh, muzikāls pauzes mēs eh, pārdomājam, ko nozīmē svētdarīt svētkus, un raidījuma turpinājuma mēs kā kopā ar jums eh, pārdomāsim, kā svētdarīt svētkus. Tas, man liekas, arī ļoti interesants jautājums. Bet uh, vispirms kā jūs zināt, arī mūsu dievmāts komandas tikšanas mēs gan lūdzamies, gan klausamies dieva vārdu, un tad uh, mēs pārdomājam dieva vārdu. Tad arī šodien raidījumā, tad es palūkšu tagad Valteru, nolasi tekstu no Marka evaņģēlie, un tad uh, arī pār, uh, padalīsimies ar savam pārdomam par šo raksta vietu. Tekstu, tekstu no Marka evaņģēlija. Kāda sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā saulē lecot tās nāca pie kapa. Augšām cēlies rīta agrumā nedēļas pirmajā dienā Jēzus vispirms parādījās Marijai Magdalēnai, no kuras viņš bija izdzinis septiņus dēmonus. Viņš gāja un to pavēstīja tiem, kas ar viņu bijuši kopā, un tagad sēroja un raudāja. Bet dzirdot, ka viņš esot dzīvs un ka tā viņu esot redzējusi, tie neticēja. Pēc tam viņš parādījās citā izskatā diviem no viņiem, kas gāja uz laukiem. Arī tie aizgājuši pavēstīja to pārējiem, un arī tiem viņi neticēja – Vēlāk viņš parādījās tiem 11, kad viņi bija pie galda. Un viņš norāja viņu neticību un sirds cietību, ka viņi neticēja tiem, kas bija redzējuši viņu pēc augšām celšanās. Un viņš tiem sacīja, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai, kas tic un tiks kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic – tas tiks pazudināts. Jā, darbie klausītāji, mūsu diamāts komandas tikšanās mums pēc uh, eh, svētu rakstu lasījuma dots laiks, uh, bet, diemžēl, uh, raidījuma formāts neļauj uh, mums uh, ilgi aizkavēties, eh, tad eh, mēs sāksim ar, ar mūsu pārdomām, eh, refleksiju par šo raksta vietu, bet vispirms es gribētu padalīties ar refleksiju, ko mums atsūtīja priestaris Elvis. Diemžēl viņš ir nedaudz apslimis, un, un, bet viņš uzrakstīja savu, savu komentāru par šo rakstu vietu. Mēs novēlam tiešām veselību mūsu priestri Melvim, mūsu garīga, garīga, eh, garīgam padomdevējiem, mūsu komandas, un lai Dievs dot visas nepieciešamas žēlistības, lai, lai varētu ātrāk izveseļoties un svinēt šos svētkus. Tātad um, komentārs no priestri Elvi. Saskaņā ar evaņģēliju vienprātīgu liecību Jēzus augšām celšanas notika pirmajā diena pēc sabata – Tajā pašā dienā augšām, tel, augšām celtais kungs parādījās diviem mācekļiem ceļu uz emausu. Karjā parādījās 11, laikam tomēr 10, jo nebija Toma kopā sanākušiem apustuļiem. Pēc nedēļas mācekļi atkal bija sapulcējuši, kad viņiem parādījās Jēzus un Jēzu pazina Toms. Arī vasarsvētki bija svētdiena, astotas nedēļas pēc jūdu paskas pirmā diena, kad notika gara izliešanas. Pēteris pirmreiz sludināja un pirmreiz ļaudis tika kristīti. Viņi saņēma kristību Jēzus nevis vairs Jāņa vārda. Baznīca atklājas, jeb manifestējas kā Dieva jauna tauta. Uz tādiem lūk pamatiem svētdiena sāka noteikt mācekļu dzīves ritmu kā pulcēšanas diena, maizes laušanas un dalīšanas diena. Atklesmes grāmata apliecina ieradumu saukt šo dienu par kunga dienu. Paldies priesterim Elvim par komentāru. Tagad palūkšu arī Valter un uh, Elgar. Jūsu komentāru varbūt sāksim ar, ar Elgaru. Elgar, mēs uh, gaidām uh, tavu komentāru. Mēģināsim pieslēgties Polijai, Krakovai. Un lūksim Elgaru komentāru. Jā. Esmu šeit. Jā, paldies. Jā, paldies par uh, rakstu lasījumu un, un uh, priestreli komentāru. Um, jā, tik tiešām ja tas. Uh, hmm, uh, Tāda, jā, tas šis, uh, ir skaisti šī tradīcija, ja, kas, kas nāk no mm, ja, kāda veidā. Ja, šis kristiešu tradīcijas ir veidojušās uh, Tas man vienmēr licies svarīgi, mm, domājot par tādu patiesumu un autentiskumu, ja, kas ir kristietībā. Proti, ja šis, ko mēs varam ja, saprast, no tas, tas kādā veidā dažādas tradīcijas un svētku, ja svētki ir veidojušies arī ar ja, šis ja, agrīnie kristiešu dzīvošanu, sākot no apstuļiem un, un, un agrīniem svētajiem un kristietības pamazām izplatīšanos. Un, um, tas, tas man vienmēr ir šķitis ja, svarīgi, ja tajā tajā kādā veidā ir šī, ir eh, šis dieva vārds vai dieva, eh, dieva parādīšanās, jā, jaunā darības noslēgšana, cilvēks, ja kādā veidā jā, tā spēja pārdzīvot jā, dažādu veidu eh, šaubas un vajāšanas un apspiešanas un, ehm, jā, un uzvarēt pāri, pāri laikam, nevis tieši ar to, ar to patiesumu jā, un ar to jā, jā patiesa un patiesība, kas nekad neko nenoveco. Jā, un, un tas ir jā, tas, tas, tas, ko tiešām, jā, tiešām ir svarīgi, mm, jā, svarīgs jā, svinēt, jā, mm, atzīt, jā, priecāties par to un jā, pateikties par to. Un, Jā, es varu tikai atkārtot vēlreiz jā, tās lietas, ko mēs vairāk kārt esam pieminējuši. Jo tas, kādā veidā šo svētku nojūtu, sajūtu uzturēt un, un, un iedzīvināt un ieaudzināt bērniem, jā, tas tiešām ir tas, tas kas iet cauri, jā, cauri šim. Jā, no, no, no, no svētdienas uz, um, no svētdienas uz svētdienu. Ne, šis, ne, kā mēs jā, šo, jā, šo dienu, jā, šo dienu svētdienam, vai kā mēs viņu padarām to, padarām to, uh, padarām to īpašu. Um, jā, es domāju, tik daudz no manas puses šobrīd. Valter, dod vārdu tev tālāk. Paldies, paldies uh, Elgaram. Tad Valter. Valter. Es, ziniet, es aizdomājos par sekojošo. Es uh, redzu, ka, ka uh, tas Tas teksts saka, ka no sākuma bija Marija Magdalēna, Marija Jēkab, Mata un Salome. Pēc tam ir runa par diviem mācekļiem, kas gāja uz laukiem, jeb, nu jā, un vēlāk ir tiem 10 vai 11. Faktiski Jēzus vienmēr padāri, parādījās vai uzrunāja tad, kad viņš bija, tad, kad mēs bijām tā kā vairāk kā viens, ka mēs bijām vai nu ģimene, vai draudze, uh, Un tas nozīmē, ka jā, mēs, eh, mēs eh, protams, tas nenozīmē, ka tikai, tikai draudzē un tikai kopībā mēs satiksim Jēzu, bet, eh, bet tas nozīmē, ka Jēzus ir aicinājis mūs būt draudzē. Un jā, tas mūsu mazākā šūniņa draudze ir mūsu ģimene, kur mēs Jēzu satiekam un, un tā uz priekšu plašāk, plašāk skatoties šo jautājumu. Un tad, um, jā, kā, kā mēs tos svēdaram šos svētkus, jā, tie, tie apustuļi 10 vai 11, viņi ir sēdējuši pie galda, mēs jau arī svētkos vienmēr gribam apsēsties pie galda, tas ir mums dabiski, tas ir, uh, tas ir gan uh, cilvēciski, tas ir mūsu miesai, bet tas ir mūsu atpūtas apstāšanās laiks, mēs paskatāmies viens otram acīs, mēs priecājamies par viens uh, otru klātbūtni, uh, un kur, kā zinām, divi vai trīs ir sapulcējušies, tur Jēzus ir viņu vidū. Ja mēs esam sapulcējušies arī ar tādu mērķi, lai sastaptu viņu. Tādas būtu manas pārdomas. Paldies, paldies Elgaram un paldies uh, Valteram par, uh, par komentāru. Uh, Es nezinu, jo katru reizi uh, ir interesanti tā, ka mēs uh, lasam uh, svētos rakstus, uh, un katru reizi uh, kaut kas cits aspekts uh, mūs uzrunā. Ja, protams, ka mēs varam teikt, un tas arī vēlreiz uh, apliecina to, ka Dieva vārds ir dzīvs, un uh, viņš dzīvs tajā brīdī, uh, kad mēs lasam, un katru reizi, uh, piemēram, gatavoties raidījumam, es lasīju uh, šo tekstu, man, uh, man uzrunāja, jā, tieši tas, ka, ko ir Valters teica, jā, tas uh, tai jābūt kopība, jābūt kopiena, kopība, sadraudzība un lai, lai, lai, lai, lai satiktu Jēzu. Un šeit, šeit šodien izlasot šos un tagad izlasot šo, šo tekstu vai klausoties šo tekstu, un izrunāju tas, ka šie tādi vārdi ejiet pa visu pasauli un slūdiet evaņģeļu visai radībai. Jā, tad tas ir aicinājums uh, gan satikt, uh, tad, tad tā satikšanās ar Jēzu notiek, uh, kad mēs esam ar kādu, esam kopiena, bet arī šis aicinājums iet un sludināt evaņģēliju, iet un darīt, parādīt, parādīt uh, Jēzus uh, vai Dieva dar, uh, darbu, savu dzīvi, parādīt citiem cilvēkiem. Tas nav obligāti, tas nenozīmē, ka mums jāiet, uh, nezinu, tagad uh, pēc raidījuma iesim ar Valteru uz ielām, iesim, brauksim vecrīga un, un, un, un iesim cilvēkus uzrunāsim uz ielas. Nē, ir cilvēki, kuri, uh, kuriem uh, tam ir gatavi, ir atvērti un uh, kuri varbūt no Dieva saņēma šo žēlastību, tiešām sludināt tāda veida, bet uh, mēs varam arī sludināt un uh, ar saviem darbiem. Mēs varam sludināt ar, ar, ar savu kalpojumu, uh, mēs varam sludināt, uh, daloties atklātī uh, par, par savu ticību vai par ticības ceļu, uh, dodot interviju vai, vai, vai stāstot raidījumos un, un tā tālāk, vai, vai, vai vienkārši um, stāstīt par uh, Dievu savā dzīve, kad satikamies ar, uh, ar cilvēkiem, varbūt ar uh, mūsu draugu draugiem, kuri nepazīst Jēzu. Un vienmēr dalīties un atklāt, jā, nebaidīties, uh, nebaidieties tā teikt, teikt, ka es uh, ticu, ka esmu ticīgs cilvēks, ka esmu kristietis, uh, nebaidīties stāstīt par saviem, par saviem uzskatiem, par savu dzīvesveidu un stāstīt par Dievu. Tā arī ir evanģelizācija. Tad arī padalīties ar citiem cilvēkiem. Ir dažādi, ir dažādi veidi, bet šie vārdi, jā, šoreiz, šoreiz mēs uzrunājām, ejiet pa visu pasauli. Ejiet, jo jūs esat gatavi, es esmu ar jums, ko Jēzus arī saka, es esmu ar jums, uh, Un uh, es jums dodu to spēku, jo mēs neejam savā spēka. Mēs neejam savā spēka, um, nebūtu tikai savu spēkus, uh, nezinu, būt drosmīgam un, un uh, iet uh, uh piedalīties raidījumus vai, vai radio vai, vai, vai, vai filmēties un stāstīt, bet tas ir tikai Dieva spēka. Dieva spēka mēs arī darām savus darbus, Dieva spēka mēs uh, kalpojam. Un, man liekas, tas tas šobrīd ir tas, kas, ko man šajā raksturvietā uzrunā. Mums uh, palicis pavisam, uh, pavisam uh, maz laika, un tas, tas laiks tiešām skrien. Un, uh, tad es gribētu tādus, uh, uzsvērt tādus, man liekas, četri bija aspekti, jā, četrus aspektus, un varbūt noslēgumā dažus, uh, dažus komentārus no jums, Valters un Elgar, par uh, šiem aspektiem, kā svētdarīt svētkus. Tātad viens ir atcerēties un atpūsties, Euh, otrais evharistijas svinības, trešais brālīgi tiekoties un ceturtais solidaritātes sapulce. Mēs laikam esam runājuši jau nedaudz uh, par šiem aspektiem, varbūt kāds no, no, no, no šiem aspektiem jūs uzrunā vairāk, un tad jūs gribētu padalīties. Tad mikrofons, mikrofons ir jūsu. Jā, paldies. Uh, tu pieminēji, ka laiks jau skrien, es, es tā kā smejoties padomāju, vai mēs atkal, mūsu komanda aizrunāsies vairāk nekā par stundu, jo tas mums ir ierasts, jo mums patīk runāt, patīk dalīties, patīk apmainīties ar domām, dzirdēt vienam otru, papildināt, varbūt šoreiz tas nesanāk radio, kas saka, stacijā tik... Uh, eh, Formāts ir ierobežots, šeit ir ierobežojumi, jā, diemžēl. Okay. Elgar, mēs centīsimies, vai ne? Uh, Atcerēties un atpūsties, jā. Atcerēties. Man e, īstenībā, man, mana sieviņa ļoti labi man, e, varētu teikt, audzināja tādā ziņā, ka atcerēties savas dzimšanas dienas, jo man bija posms, ka man negribējās svinēt dzimšanas dienas. Un e, kā viņi saka, nu tas, es neatkārtošu precīzi vārds vārdā, bet nu tā bija, doma bija tāda, ka Dievs tev devis šo dzīvi, viņš... Uh, tevi radījis tajā dienā, tev ir vismaz tajā dienā jā, jāpriecājās par to dāvanu, ko Dievs tev ir devis. Un tā ir viena no atcerēšanās nu, tādiem momentiem, aspektiem. Un, protams, jā, par atpūtu mēs jau, man liekas, šajā redījumā dikti daudz esam runājuši, tāpēc e, par to varam, es tā kā vairāk nepieminēšu, bet Euharistijas svinības arī mēs runājām un, un, un izaicinājumiem, ko mums kā ģimenēm ar maziem bērniem uh, bet arī to svarīgo satikšanos, kas ir un ko mēs arī gribam nodot saviem bērniem un kas nāk ar mūsu ticību līdzi, bet brālīgi tiekoties. Mm, tas, tas cik labi ir, ja mēs aizējam uz draudzi, uz baznīcu, un mēs ne tikai esam tādi patērētāji, varētu teikt, ja, kad mēs esam ieskrējuši, saņēmuši Euharistiju un pēc tam hops pa durvīm ārā. Mhm. Jā, bet ka mēs esam paskatījušies apkārt, mēs esam satikuši savu draudzi, savus eh, pārējos eh, draudzes locekļus un, un arī viņus, eh, varētu teikt, apmīļojuši vai, nu, jebkādā gadījumā satikušies ar viņiem un bijuši arī kopībā ar viņiem. Un tā arī pārējot uz solidaritātes sapulces tas ir, ja mēs vēl teiksim, ja, ja mums ir laiks un iespēja, cik lieliski ir, ja mēs uh, turpinām satikšanos vēl pēc misas, uh, kaut kādos senos laikos bija, ja, kroks blakus baznīcai, kā smējies, ja, tad, tad tur varēja satikties, bet uh, cik labi ir, teiksim, es zinu, pēc, pēc Somas Magdalēnas draudzē, uh, Eh, mūsu uh, draudzes locekļu ojārs un pārējie, viņi rīko arī satikšanos, ir, ir, ir sanākšana, ir galds, kopīga apsēšanās, un cilvēki var sanākt kopā, pārunāt, priecāties, uh, satikt uh, pēc, pēc, pēc satikšanās ar kungu, vēl vairāk satikties ar visiem kopā un turpināt šos svētkus. Es domāju, tas ļoti skaisti, un ja vien mums ir tāda iespēja, mēs tādā vai citādā formā varam vienmēr censties eh, šo solidaritātes sapulci arī tā nodrošināt, jeb uzturēt. Paldies, paldies, Valter. Elgar, tad eh, aicinām tavu komentāru. Tris, tris minūtes, eh, varam tā tad nedaudz, ne, nelielu ierobežojumu. Tad mēs, mēs gribētu dzirdēt tavu komentāru, Elgar. Jā, esmu ar jums šeit. Paldies par uh, ja pārdomām tādām, es, es noteikti gribēju sākt ar, ar, um, ar, ar lielu paldies un pateicību gan visiem mūsu komandai, visiem mūsu četriem pāriem un um, jā, priestram Elvim, eh, kas ir ar mums un, un protams, mūsu sievām, ne, kuras, diemžēl, nevarēja piedalīties šajā raidījumā, bet tieši viņu, viņu dēļ, un pateicoties viņām, mēs, mēs varam, varam būt šeit piedalīties. Mēs sanitēji un Līvai un Veronikai. Uh, un līgai ja, par to, ka viņas eh, jā, ir daļa no tā visa, kā Valters teica, ja, šīs kopienas veidošanā. Un tas ir tas skaistākais, manuprāt, kas ir dievmāts komandu kustībā, kā tādā vispār kopīgi. Un, jā, jā, ja dievmāts kustība ir šis, jā, tā ziņā, šis laulāto ceļš uz svētumu, jā, laulāto ceļu Ja, lielais mērķis, vai ne? Kas tas par svētumu nav? Tas ir tieši tāpat kā Jēzus ir personība, kur mums nekad nesasniegt. Arī svētums šķiet, ko mēs nekad nevaram sasniegt, bet mēs vienmēr varam iet tajā virzienā un vienmēr varam iet kopā. Ja, kā laulātie, kā pāris un kā komanda, redzot citus laulātos. Un, manuprāt, tas ir tas skaistais arī tajā, kā mēs ja, dievmāts komandu, komandu kustībā ja, redzam šos viens otra svētkus, eh, viens otra arī skaistos, lieliskos brīžus, un redzam viens otru aizkulises, viens otru grūtības. Jā, tā ziņā brīži, kad negribās vispār neko svinēt, un tāpēc mēs esam viens otram tajā, lai mēs visām šīm šūpolēm iziet cauri viens ar otru kopā, kopienā. Jā, šis viens ar otru, vīrs ar sievu, katrs un kopā kopienā jā, pāris otrs, trešais, ceturtais pāris, piektais, sastais pāris, ja citās komandās, kur ir vairāk arī pāru. Man, tas ir tas skaistākais, ja, ko mēs tiešām dabūjam un redzam. Tas tādā veidā, kādā mē, mēs, mēs esam neatlaidīgi savā, savā ticībā, savā eh, mīlestībā viens pret otru, pret Dievu. Ja, un kādā veidā mēs ja, caur grūtībām atkal ejam uz nākošiem svētkiem, uz nākošām situācijām. Ja, kā, ja, žēl man, Radījumā arī klausītājiem, ja, ka šī nevarēja būt mūsu četru sievu saruna, kas būtu absolūti fantastiska saruna. Viņa būtu nedaudz citā gultnē, ja, bet droši vien viņas um, arī to virzītu aizrautīgā veidā. Un tāpat kā mēs esam pilni pateicības viņām, viņas ir pilni pateicības mums, tajā, kā mēs, e, kā mēs viens otru atbalstam un ieklausāmies viens otrā. Un, varbūt tas ir tas, ko es gribēju noslēgt. Tas, tas, veidā, tas ir tas, kas rada šo svētku sajūtu, tad, ka mēs esam viens ar otru, mēs padomājam viens par otru, esam ījūtīgi, empātiski, izprotam viens otru mūsu dažādos dzīves izaicinājumos, tajā, kā viņas, eh, kā viņas mūs atbalsta un mēs viņas atbalstam, ja, un kādā veidā šajā jā, laulāto ceļā, ja, un kopienas ceļā mēs, eh, mēs vismaz svinam, ja, un mēs eh, tiekam cauri grūtībām. Ja, to es vēlu arī visiem pārējiem ja, klausītājiem, arī atrast veidus, kā šo dažādu kopienas iesaistīt, kā Valters teica, arī draudzē, ja pēc misijas Ja, un aicina absolūti iesaistīties dažādi veidi arī ja, šajās ja, kopienu, e, ja, kopienu kustībās, kas var dot vēl papildus ja, tādu ja, atbalstu, drošību, iedvesmu, lai svinētu. Paldies! Paldies e, Elgaram, paldies e, Valteram, darbie klausītāji. Diemžēl <laughs> laiks ir ierobežots un uh, raidījums, uh, raidījums uh, jau tāds raidījuma noslēgums. Um, Kā jūs atcerieties, ir katru mēnesi mēs arī uzdodam jums uh, uzdevumu, tad šī mēneša tāds pienākums apsēsties, mēs jums piedāvājam pārdomāt svētdienas nozīmi jūsu dzīvē. Jūs, uh, paldies, ka jūs klausāties Radio Marijā Latvijā, paldies, uh, ka jūs klausāties šo raidījumu, meklējiet informāciju par Diemētas komandu mūsu mājaslapā, Facebook, Instagram, uh, Ja jums kādi jautājumi, droši, droši rakstīt vai droši zvaniet, mēs, mēs esam atverti, mēs ar prieku padalīsimies, ko mums nozīme Dievmāts komandas, un ar prieku arī uzņemtu jūs, mūsu Dievmāts komandu ģimene. Paldies! Uh, par jūsu ziedojumiem, radiomu arī Latviju atbalstam, jo tas tiešām ir ļoti svarīgi un ļoti svētīgi, jo palīdz arī ļoti daudziem cilvēkiem, kuri fiziski nevar piedalīties svētajās mises, būt, nebūt vieniem, bet būt kopiena, būt kopā ar citiem cilvēkiem. Paldies arī par jūsu lūkšanām, par lūkšanām par radiomu arī Latviju, paldies par lūkšanām, par, par Diemāts komandam, pateicos uh, manas komandas biedriem par, eh, par jūsu iesaistīšanos un, un eh, jūsu refleksiem un pārdomām. Dargie klausītāji, tiekamies ar jums pēc eh, mēneša, tad katra mēneša 4. svētdiena, tiekamies Radio Marija Latvija ētera. Ar Dievu!